мъжете, 20 век е век на жените, да си командват мъжете, карат мъжете да перат, те маникюри си пелят, карат мъжете да перат, те маникюри си пелят. Oj ti vek, dvadesiti vek, kakvo vošti vidi ošti čovek. Oj ti vek, dvadesiti vek, kakvo vošti vidi ošti čovek. Zaljubi kazi jedna mama, da se uživi. Тя ми обеща за любика си една мома да се оженим. Тя ми обеща на мен и вика любя те аз, а други кани ела у нас. На мен и вика любя те аз, а други кани ела у нас. О, ой ти век двадесет loš te vidi, ošti čovek, o, oj ti vek, dvadesiti vek, kakav loš te vidi, ošti čovek. Žena ta ošti vlegla, кафето, мъжът ти носи кафето, жената още в леглото, мъжът ти носи кафето, а тя му иска конячето и цигари с кибричето, а тя му иска конячето и цигари с запалката. Ой, ти вече kada si ti ve, kakav oš vidi, oš ti čovek. O, oj ti ve, kada si ti ve, kakav oš vidi, oš ti čovek. Ženike oš kapri, жени търсят мъже съвремени. Жените още капризни търсят мъже съвремени. Да имат повечко пари и да са малко бутали. Да имат повечко пари и да са малко бутали. Стар си ти век, какво ще види още човек? Ой ти век, 20 век, какво ще види още човек? В леглото все се пазарят, дете не искат да родят. В леглото você se passa. Те не искат да родят, да не си губят формите, формите за мераклите, да не си губят формите, формите за мераклите. О, ой ти век, двадесети век, какво ще види още човек? О, ой ти век, двадесети век, какво ще патиме още мъже. Не ли ми малко нас года, жените плашат с развода? Не ли ни малко нас года, жените плашат с развода? С парите от разводите построихме в Пловдив заводите, с парите от разводите. Построихме в Пловдив заводите, о, ой ти век, 20 век, какво ще види още човек? О, ой ти век, 20 век, какво ли ще бъде през 21 век?